I u pogledu bismille imamo nekoliko pitanja koja ćemo inša Allah sa Allahom te baraka wa ta'ala pomoći izložiti i o kojima će se progovoriti. Prvo je značenje same bismille i to svake riječi u bismille. Zatim, kada se ona uči i koji je fadilet, to jeste vrijednost i važnost učenja bismille. Isto tako progovorit ćemo, inša Allah, nešto o propisima vezanim za bismillu šta islamski učenjaci kažu oko učenja bismile i tome slično inšallah. Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem u hadisu koji je hasen, to jeste dobrog lanca prenosilaca, kaže kullu emrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'u svaki posao važan značajan koji se ne počne ili u kome se ne počne sa bismillahirrahmanirrahim takav je manjkav posao ovaj hadis je sa svojim senedom Hasan, kako kaže Ibn Salah, poznati islamski učenjak iz oblasti hadisa. U drugim hadisima, kao što spominje imami Ahmed, se prenosi od Allahovog poslanika, ali sad salam da kaže, kullu emrin zibalin la juftetehu bi zikri Allahi fahuwa ebter. Svaki posao koji je važan, a ne počne se sa spominjanjem Allaha. U prvom rivajetu koji se ne počne sa bismillom, a u ovome drugom ne počne se sa spominjanjem Allaha, takav je posao manjkav. Dakle, neće biti upotpunjen, neće biti upotpunjen i nedostaje mu spominjanje Allaha, te tabaraka wa ta'ala. Uzvišen je Allah, tabaraka wa ta'ala, spominje bismillu u jednome kazivanju u suri An-Neml a riječ je o događaju koji se desio Sulejmanu alaihi selam i kraljici od Sabe, Belkisi. Kada je Sulejman alaihi selam obavijestila ptica Hudhud, a on je od mođiza koje mu je Allah tabaraka wa ta'ala dao i blagodati prema njemu, znao govor životinja. I rekli smo da to Kur'an spominje prije 1400. godina. Da čovjek razumi to. Jeste Suleiman Alisam koji je opet bio prije Resula Muhammed Alisam razumije govor životinja. Danas tek nauka govori o govoru životinja. Prije su govorili, vidite šta nam Kur'an govori, priče drevnih naroda, legende, otkud životinje da pričaju. To će im sada glave su pokunili, kažu, ima govor životinja. Problem je u nama što mi to ne razumimo. Ima govor život. Kur'an nam o tome davno govori. Ima sumnji, mi vjerujemo Allah te barakava ta'ala. I u njemu je spomenuto još što ne znaju i Allah zna stvari koje nikad neće ni saznat do kijametskog dana. Dakle, kada je Sulejmana a.s. obavijestila ptica hud koja je bila između ostalih jedna od vojski Sulejmana ali i sela vojska od ptica, ljudi, džina i tako dalje dolazi obavještava ga da ima kraljica u Sabi na području Jemena koja sa svojim narodom obožava sunce i onda on šalje pismo po, tome, po toj ptici hud hudu u nas se prevodi da je ime te ptice pupavac šalje pismo i u njemu stoji innehu min Sulejman. Ovo je od Sulejmana, wa innehu bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha milostivog samilosnog. El la ta'lu alej, nemojte se uzvisivati nada mnom. Wa tuni muslimin, i dođite mi pokorni. Islam primite. Poziva i Hudin koji je bio interes Sulejmana alejhi selam u tome da izvede ljude iz robovanja stvorenjima u ibadet Allahu te bareke ve taala nije ko ovi današnji i oni jučerašnji i oni sutrašnji koji porobljavaju narode da bi ih materijalno iskoristili da bi ih učinili svojim robljem ove ili one vrste, robljem materije, robljem njihovih strasti, robljem ovoga ili onoga. Sulejman a.s. iskoristio vlast koju mu je Allah tabaraka wa ta'ala dao da širi Allahovu vjeru. I to je princip svakog muslimana. Sve tvoje je Allahovo i tvoj život i tvoj mali imetak i, i tvoje vrijeme i tvoja snaga i tvoja kuća i tvoja porodica i sve što imaš to je Allahovo. I samo imaš opravdanje na kijametskom danu da to upotribiš Allahu u pokornosti. Bude li drugačiji odgovarat za to. I to se zove grijehom. Dakle, poziva Allahu te baraka wa ta'ala Suleiman alaihi selam i ome pismu spominje Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha milostivog samilosnog. Svaka sura u Kur'anu počinje sa Bismillom. Bismillahirrahmanirrahim. Osim jedne jedine. A ta sura u kojoj nije Bismillah na početku spomenuta, to je sura koja? Sura et Etteuba. Ili Berae. Ima više imena ova sura. Zašto? Zato što se u toj suri govori o čemu? govori se o tome da Allah te bareke ve taala i njegov resul alejhi salatu selam ne imaju ništa sa mušricima prekidaju kontakt sa njima i veze da im se odrečeni rok znači ovo je pitanje ovo je pitanje prekida odnosa to što na tome mjestu, islamski učenjaci kažu, što na tome mjestu, na početku sure Teube, nije spomenuta Bismillah, spomenuta je u suri An-Naml u njenoj, u njenoj sredini. Dakle, 114 je Bismillah u Kur'anu. Što na početku, što u sredini ove sure. Od vrijednosti ove sure, koje se spominju, jeste i ono što spominje Ibnu Ebi Hatim u svome tefsiru kako spominje Imam Ibnu Kefir da je Osman radijallahu anhu pitao Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem o bismilli pa mu je on odgovorio huwa ismun min esma illahi to je jedno od Allahovih imena وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما بين سواد العينين وبياضهما من القرب a nema ili nije udaljenost između najvećeg Allahovog imena i bismille osim koliko je između crnila i bijelila u oku. Dakle, toliko je blisko Allahu te baraka ve taala najveće ime bismilli koliko je udajenost između crnila i bijela u oku. Dakle, bliskost potpuna, bliskost potpuna koja se spominje. Od vrijednosti koje se spominju u pogledu e, bismile jeste i ono što bilježi imami Ahmed u svome musnedu sa svojim senedom lancem prenosilaca od sluge Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem kada je jahalica Allahovog vjerovjesnika alaihi sallatu ve kada se spotakla znate šta znači spotakla zapelo je nešto pa reče ovaj sluga te i se šeitan propao šeitan ili nesreća ga zadesila i tako dalje. Pa reče Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem la tekul ta'isa shaytan Nemoj da kažeš propao šejtan. Zašto? Jer ova vjera je po objavi, nije po ljudskom nagađanju i nahođenju. Dobro, zašto? Zar, zar mi ne želimo šeitanu da propadne, jer on je osnova svakoga zla fe inneke iza kulte te ise šeitan. Jer kad kažeš propao šeitan, kad ti nešto zapne u životu, kada ti ne ide kao što bi volio i želio, pa kažeš propao šeitan, te avame. Onda se on osjeti velikim. Vakale i kaže, bi kuvati saratuhu, svojom snagom sam ga oborio. Jer dok spominje šeitana, propao šeitan, znači uspio je šeitan da ti nešto od zla učini. Nemoj to govoriti. Jer time mu nećeš nauditi ništa. On je svakako proklet, on je svakako uzlo i njega čeka džehennemska vatra. Va iza kulte, ali kad kažeš bismillah u ime Allaha te sagare, onda se on smanji smanji se hatta yasira mithla zubab dok ne postane kao mušca toliko mali to mu je i poniženje i na taj način se smanji i to je jedan od propisa vezan za bismillah dakle ako ti nešto ne ide od ruke onda reci bismillah to će poniziti prokletoga toga šeitana. U drugom rivajtu se spominje La takul hakeda, nemoj reći ovako, fe innehu je ta'azam, hatta je kune kel bejt. On se osjeti velikim dok ne bude kao, kao kuća. Walakin kul bismillah fe innehu jasguru hatta je kune kel zubabe. Nego reci bismillah, tako da se on smanjuje dok ne bude, dok ne bude kao, kao mušica. Bismillah se izgovara prilikom svakog dijela, rada, riječi, postupaka. Svakako da to uključuje jedan drugi propis, a to je da će se u osnovi musliman kloniti svega zabranjenog, svega neispravnog, svega pokuđenog. Jer ne može reći, rekli smo, bismillah pa onda u haram. To, to je dvoje nespojivo. Znači moraš uvijek reći bismillu što znači isključuje se ono što ne valja. I ako se držiš bismille otpašće ono što što ne valja i ono što je i ono što je neispravno. Kada čovjek počne govoriti, pohvalno je da kaže bismillo. Već smo rekli, dakle, da svaki posao koji ne počne sa bismillom, da je manjka. Zatim, hadisi su navedeni u pogledu učenja bismille, da kažeš bismilla prije ulaska na nečisto mjesto. Jer na nečistim mjestima borave, borave šeitani. Dakle, kada ulaziš klozet ili na nečista mjesta kažeš bismillah pored one dove Allahume nije uzubi kabinel hubusi wal habais zatim kod uzimanja abdesta kod uzimanja abdesta kako je, je hadis od Allahovog poslanika sallam naveden u musledu imami Ahmeda i sunenima od Ebu Hureyre radijallahu anhu la vudu elimel lem jedkur isme Allahi alejhi nema abdesta onome ko ne spomene na njemu Allahovo ime ili pri njegovom uzimanju ili uz njega ko ne spomene, ko ne spomene Allahovo ime. Po ovome su neki učenjaci zaključili da je obavezno da se da se kaže bismillah prilikom prilikom uzimanja abdesta. I ovaj hadis je hasen dobrog lanca prenosilaca. Ali ono što islamski učenjaci zastupaju jeste da je to da je to mustahab lijepo da se da se uči jer da je ovaj hadis prenešen sahih rivajetima dakle bez, prijeko, bez prijekornim lancem prenosilaca u tome slučaju bilo bi obavezno ali je mustahab dakle kod jednog dobrog dijela učenjaka islamskih Zatim, bismillah se uči kod klanja. To je spominjanje Allahovoga imena. Neki je smatraju obaveznom da se kaže bismillah prilikom, prilikom učenja, prilikom klanja, dok drugi to smatraju da je mustahab, dakle, lijepo da se, da se čini. To ćemo inšala na svom mjestu da objasnimo kada do toga dođemo. Zatim, lijepo je da se bismila spominje kod kod jela. Po hadisu gdje kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem Omeru ibn Ebi Selemi Kul bismillah Reci bismillah wa kul bi yaminik kul bi yaminik jedi desnom rukom wa kul mimma yalik jedi ono što je ispred tebe Dakle, to dijete je bilo u kući Allahovog poslanika, ali sam, sam služilo ga jedan period i onda ga je poučio Allahov poslanik kako će to raditi. Kaže, reci bismillu, jedi desnom rukom i jedi ispred sebe. Ko dijete počelo jesti s tih strana, u kratkoj u, u kratkom nasihatu Allahov poslanik ali i zato selam ga naučio ga naučio o tome kako će to raditi isto tako bismillah se uči drugim prilikama kako je spomenuto u hadisima Allahov poslanik ali i sam od toga je hadis koji se nalazi i u Buhari i u Muslimu kada čovjek priđe svojoj porodici pa kaže bismillah u ime Allaha Allahumme džennibne šeitane wa džennibi šeitane ma razaqtana. Allahu sačuvaj nas šejtana i sačuvaj ono čime nas obskrbiš od šejtana. Ako im Allah tebareke ve taala dosudi, ako im dosudi dijete, ono će biti neće mu šejtan dakle moći nauditi. Biće sačuvano prokletoga šejtana. Svakako ovdje se može postaviti pitanje kako ima ih koji prouče ovu dovu, a a dijete da ne može biti onako drugačije nek što jest. Kažemo, ova dova nije formalnost, nije jedna izreka koja se kaže i završeno, već mora imati ostale šartove dove, a od šartova dove jeste da se zna šta dovu činiš, zašto dovu činiš i da ti je srce prisutno, da, da si svjestan šta Allaha Đelešanuhu moliš u pogledu toga što tražiš od uzvišenog stvoritelja te bareke vateala. To je nešto što je navedeno u pogledu u pogledu bismille. Dakle, svaki posao koji čovjek radi treba da uči bismillu i što više da je da je spominje. Značenja bismille. na početku bismile je spomenuto bi. Ovo bi u arapskom jeziku znači sa. Neki islamski učenjaci kažu ovo sa, dakle sa Allahovim imenom što, što mi prevodimo. Kažu ovo sa znači učim sve ili radim sve sa Allahovim imenom. To jeste ništa neću uraditi, a da ne spomenem Allahovo ime. To se zove u arapskom jeziku musahabe, sohbe. Znači, sve što radim, što govorim, što činim, pridruženo je Allahovom imenu. To jeste, to radim uz Allahovo ime. Dok drugi kažu značenje ovoga sa, sa Allahovim imenom, jeste tražim pomoć sa Allahovim imenom. Dakle, Allahovim imenom tražim tražim pomoć. To se zove istijane, traženje, traženje pomoć od Allaha te barake wa ta'ala. Zatim ism. Šta znači ism u arapskom jeziku? Bismi. Kad kažemo ism. Šta znači ism u arapskom jeziku? Znači ime. Ali od čega je uzeto ime? po čemu je ime dobilo ime imenom? po čemu se zove ime imenom. U arapskom jeziku kažu uze to je od glagola sema jesmu. Šta znači sema jesmu? Od toga je i sema. Šta je sema? Nebo. Po čemu je nebo dobilo ime nebom? Zato što je visoko, zato što je iznad nas. Pa je i ism ime dobilo potome, dobilo potome ime, zato što je somuv, zato što čovjek biva, biva uzdignut, poznat po, po tome svome imenu po kojem se on zove. Razumjeli smo to. Hoćemo li ponoviti? Dakle, ime je nazvano imenom po tome ism, po tome sumuvu, zato što je uzdignuto. Zato što po tome se poznaje neko što, neko ko je koje je nazvan. Govorimo o osnovi izvedenice ovoga, ove riječi u arapskom jeziku. Drugi kažu po riječi simetun. Šta znači simetun? Simetun je oznaka u arapskom jeziku. Pa je isim dobilo ime po tome što svako ima svoje ime po kojem je označen. To jeste po kojem se on prepoznaje. Dakle, po tome je dobilo ime ism imenom kažemo bismillah u ime Allaha ili sa Allahovim imenom. Islamski učenjak Abdurrahman Sa'di kaže ovo znači sa Allahovim imenom. Pošto nije spomenuto kojim Allahovim imenom, to znači sa svakim Allahovim imenom. To jeste sa svim Allahovim imenima počinjem da radim i obavljam određeni posao. U ime Allaha, u, ko, u koje ime Allaha, u svako ime Allaha, o tebara kao teala, njih 99 koje znamo i više od toga drugih koja nam nisu, imena koja nam nisu poznata. Dakle, u ime Allaha, u ime Allaha tebara kao u ime svih njegovih imena i svojstava koje on uzvišeni ima. Mi smo već prije govorili kod istiaze o značenju lafzul dželale. Šta znači lafzul dželale? Ne kaže se govorili smo o značenju Allaha, nego Allahovog imena. Lafzul dželale znači Allahovo uzvišeno ime. Govorili smo već šta znači Allah. I kako nećemo to znati, to, to je nešto što je najpreće da znamo, onaj koga vjerujemo, onaj ko nas je stvorio, kome ćemo se vratiti, ko će nam suditi, onaj kojega vjerujemo i kome i bade činimo. Islamski učenjaci navode više značenja uzvišenog imena Allah od toga je od toga je elihe ja'la što znači onaj kome su srca privržena onaj koji zaslužuje da mu se ibadet čini onaj koji je dostojan ibadeta a niko drugi nije dakle potom je Allah tabaraka wa ta'ala to je značenje Allahovog Đelešanuhu imena Allah. Drugi opet spominju druga značenja od kojih je značenje Velihe e, ime lafzul dželale uzeto od glagola velihe. Šta znači velihe? Znate li? Znate? U našem jeziku. Treću vam. Znači ono gdje se razum gubi. Ono gdje se razum gubi. Ono što razum ne može obuhvatiti. Kod nas velihe ovaj glagol ušao je u narodni govor. Kaže se on je vilahija. Šta znači vilahija? Bez pameti. Velihe to je taj to je taj glagol koji je ušao u našem narodnom jeziku. Velihe znači onaj u pogledu koga mozak staje wala yuhitun bihi ilma ne mogu ga obuhvatiti svojim znanjem kako bi mogao obuhvatiti hajde obuhvati nešto od njegovih stvorenja svojim znanjem možeš li sve znati o čovjeku koja je povezanost mozga i ostalih organa pa ljudi izučavaju specijalista uho grlo nos i opet na kraju kaže ja ne znam koliko ima stvari koje još ne znam kamo li cijelo ljudsko tijelo organizam to je čudo samo za sebe De, možeš li razmisliti možeš li zamisliti možeš li shvatiti džennet koji vječno traje za uvijek aj zamisli hiljadu milion godina i nikad ne ima prestanka možeš li to shvatiti ti prihvataš to to je istina ali može li to tvoj razum da shvati kakvoću toga ne može, jer razum stalno ono pitanje koje postavlja jeste pa šta dalje, pa šta je iza toga dok ne stavi štačku nema više ništa. To traži mozak razum, jer je i razum nazvan razumom u arapskom jeziku akale, zato što je, što je nešto svezano, ima svoju granicu. Mozak dođe do svoje granice i dalje ne može. I zato je trebala objava ljudima. I zato treba objava. Da ljudi ne bi lutali. Ne mogu svojim umom znati ove vjerske istine. I zato je Allah tabaraka wa ta'ala slao svoje poslanika i vjerovjesnike. Allah uzvišen je dao u ljudskoj fitri, u ljudskoj prirodi da bude naklonjena ibadetu Allaha tabaraka wa ta'ala. Kak da mu čini ibadet, da ga vjeruje, da, da ga obožava, ali nije dato čovjeku da zna kako to da radi. Je li tako ili nije? Kako ćeš ti ibadet činiti? Ne prima se bilo kako. Ne prima se bilo šta. E tu treba objava, vahij. Dakle, u ljudskoj prirodi fitri jeste ibadet. Allahu te baraka wa ta'ala. Ali kako ćeš ta ibadet činiti? To mora vahij. Kako ćeš spoznat Allaha te baraka wa ta'ala? Moraš preko vahja, preko objave, da te Allah obavijesti o sebi. I njegov Resul, ali i sad sam, da te obavijesti onome koji ga je poslao. Svojim razumom ne možeš. Dakle, to je jedno od značenja lafzul dželala. Allahovog te baraka wa ta'ala imena Allah. Veli he. Onaj u pogledu koga mozak staje. Ne može da shvati prihvata, istina je to, po objavi zna da, da, da su to sušte i savršene istine, ali možeš li Allah svati obuhvat? Ni u kome slučaj. Nisi u stanju, nisi kadar. Od značenja lafzul dželale, uzvišenog Allah te baraka wa ta'ala, jeste da ovo ime ukazuje na značenje elihtu ila fulan, što znači ja sam se uz njega smirio uz njega sam se smirio. To me smiruje. Da je i to od značenja Allah. Na to, ukaz, na to ukazuje kuranski ajet Ela bi zikri Allahi tatma innul kulub. Zaista uspominjanje Allaha smiruju se srca. Zaista se smiruju srca. To nije na dugme da pritisneš i da se srce smiri. Imaš ih krmovri. Imaš srce nemirno kako će se smiriti, će, u, čime će se zadovoljiti, šta je hrana tome srcu, upravo zikru Allah, spominjanje Allaha te barake wa ta'ala. Dakle, duša se, srce se time smiruje i duša i duša se spomenom Allaha te barake wa ta'ala raduje. Od značenja lafzul dželale jeste da je uzeto od glagola lahe je luhu što znači onaj koji je sakriven, onaj koji je zastrt. Onaj koji je zastrt. Allah te bareke ve taala ne mogu vidjeti njegova stvorenja. Hijabuhu nur, njegov zastor pregrada između njega i i njegovih stvorenja jeste nur, svjetlost. Kada bi se ta svjetlost otkrila, do koga god dođe da vidi Allah tabaraka wa ta'ala, taj bi bio spaljen. Ne može da ov, ova materija na dunjaluku ne može da podnese da vidi Allahovo lice tabaraka wa ta'ala. Nisi zato napravljen. Na to nam ukazuje događaj sa Musaom selam Kada je čuo Allahov govor, a direktno ga je čuo od uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala, poželio je da vidi uzvišenog stvoritelja subhanahu wa ta'ala. Pa kaže, Rabbi erini anzuri ilaih, gospodaru moj, pokaži mi se da gledam u tebe. Kale lentarani, Allah mu kaže, ne možeš me vidjeti. Walakin inzur ila al-jabal ali pogledaj u planinu fa in istaqarra makanahu pa ako ona ostane na svom mjestu to jeste kada joj se pokažem Fese u veterani, onda ćeš me i ti vidjeti. فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَلِ Pa kada se gospodar tvoj otkrio toj planini, جَعَلَهُ دَكَّن učini je u trenu tome deken upra da se pretvori. Va harre Musa sajaka. A Musa pade u nesvijest. Fa lemma efak, pa kada je sebi došao, kale subhanek, reče, ti si slavljen, ti si veličanstven. Tub tu i lejk, te obeti dolazim, kajem se. Dakle, čovjek ne može vidjeti ne može vidjeti Allaha te bareke ve taala na ovom svijetu na dunjaluku a uzvišenog Allaha će vidjeti džennetlije bez ikakve sumnje wujuhun yawma izin nadir i neka lica toga dana to jeste na sudnjem danu na, nadire biće vesela radosna ozarena ila rabbiha nazira u gospodara svoga će gledati i to je tefsir kuranskog ajeta lilladina ahsanul husna wa ziyada onima koji budu učinili dobra djela njima pripada džennet wa ziyada i dodatno tome šta je dodatno na džennet kad je u džennetu ma la ajnu ra'at ono što oko nije nikada vidjelo wala uzunun sami'at niti je uho ikada te ljepote čulo wala khatara ala bali bashar niti može čovjek i pomislit kakve su te ljepote šta ima veće mu vesiri objašnjavaju kažu to je gledanje u Allaha te bareke ve ta'ala to je najveće uživanje u džennetu doćim oni nepokorni kafiri Allah te baraka wa ta'ala bit će zastrt od njih i neće ga vidjeti dakle to je od značenja lafzul jalale Allahu te baraka wa ta'ala imena Allah la jahluhu znači onaj koji je zastrt od svojih robova, od svojih stvorenja Isto islamski učenjaci kažu, to ukazuje na značenje glagola elihe fasilu. Elihe. Što znači onaj koji je privržen nekomi. Ne može se od njega odvojiti. Može li čovjek bez Allaha te baraka wa ta'ala? Ne može. I zato ljudi treba da shvate razliku između ovoga dvoga. A šta je to? Da shvate razliku između toga može li u svome životu. Ako govorimo o fizičkom životu, ne može nikako bez Allah da bar gavata. Tvoja obstojnost zavisi od Allah te bar gavata. I zato je on el hayyu, onaj koji ima potpuni život, od uvijek i za uvijek, el kajumu i onaj koji druge u životu održava. Od islamski učenjaci akide postavljaju pitanje. A to je Allah te bareke ve taala je od uvijek, a čovjek nije od uvijek. To je tako. Dočim ljudi će na ahiretu biti vječni. Nema više smrti. U rivajtima se spominje da će biti doveden jedan ovan, zapravo smrt u obliku jednog ovna na kijametskom danu. Pa će se pozvati dženetlije i pozvati dženemlije da vidi. Pa će se ta krv, pa će se taj ovan zaklat, to jeste smrt, nestaće smrti, umrijeće smrt, neće više biti, neće postojati više smrt. Pa će još više dženetlije biti, biti obradovane. Znači, zauvijek su u džennetu. A džehennem li je još više ožalošćene, okarene To će tako biti. Ali šta znači kad kažemo Allah uzvišeni je zauvijek? A tu će li je i džennemlije biti zauvijek. Jel tu postoji sličnost? Kažemo ne postoji. Kako zar nije i to i ovo vječnost? kažemo Allahova tebareke ve ta'ala vječnost jeste potpuna i savršena vječnost koja je samostalna i nije ovisna ni od koga doćim ljudska ovisi od Allaha tebareke ve ta'ala ljudska vječnost koja će biti na ahiretu ovisna je od Allaha tebareke ve ta'ala dakle onaj kome su ljudi privrženi. Ako kažemo ne može čovjek bez Allaha te bareke taala i ne može tačne. Samo se neki zavaravaju što bježe od njega, što izbjegavaju njegove propise i misle da su mu izmakli. A oni su opet pod Allahovom vlašću. Jer da, da hoće i kad hoće, u jednom času im dušu uzme. U jednom času mijenja njihovu situaciju. Dakle, oni ne mogu bez njega bili svjesni toga ili ne bili svjesni jedino je pitanje jesu mu pokorni zašto će biti nagrađeni ili nepokorni zašto će biti zašto će biti kažnjeni isto tako od značenja koja se spominju u pogledu značenja riječi Allah tabaraka wa ta'ala jeste da se kaže eliher ređulu Što znači da čovjek kada se prepadne nečega, kada se prestraši od nečega, traži utočište, traži zaštitu, skrovište i sklonište. I zato se u dovi koja se uči prije spavanja uči, šta? La melđe e wa la menđa minke illa ilik. Nema skloništa. Melđe se zove sklonište u arapskom jeziku, ako vam kad zatreba. Melđe znači da se sklonim od tebe, da se zaštitim od tebe, sačuvam od tebe, ne možeš. Da mu budeš nepokoran pa da se onda sačuvaš od Allaha, ne možeš. La melđe, wa la menđa, niti spasa, minke od tebe, illa ilajk, osim samo da idem tebi, da ti budem pokoran. To učiš to dovu prije, prije spavanja neposredno. I zato se kaže u kuranskom ajtu وَهُوَ يُجِيرُ I on je taj koji pruža sigurnost. وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ A nema toga koji će bilo kome pružiti sigurnost u pogledu Allaha te baraka wa ta'ala. Da ti neko da garanciju siguran si od Allaha, koja je to država, partija, sistem, politika, svjetski novi poredak, I novi i stari ništa ne vrijedi, vallaj. On je taj koji pruža sigurnost. U pogledu drugih, da te sačuva. Ako je Allah te barakava ta'ala s tobom, niko ti ne mere nauditi. Niko ti ne može štetu nanijeti. Doćim da ti neko pruži sigurnost. Mi smo uz tebe. Da ćemo ti vizu, državljanstvo, da ćemo ti socijalnu pomoć, da ćemo ti zdravstveno osiguranje, a melek smrti dođe u čas. Ko ćete sačuvati od njega? Od Allahove odrezbi. Wala yujaru alayh. Nema toga ko će te zaštititi od Allaha te bareke ve taala. Dakle onaj koji pruža zaštitu Allah te bareke ve taala, to je isto od značenja lafzul jalala od značenja Allahovog te baraka wa ta'ala imena Allah onaj koji daje blagodat وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ koja god blagodat je kod vas فَمِنَ اللَّهِ to je od Allah to je od Allah i rekli smo ili nismo rekli smo jednu dovu koju čovjek kada prouči Allahu je zahvalio koja je to dova ko će nas podsjetiti dova koja se uči koju kad, vi, kad osjetiš i vidiš i imaš kakvu blagodat, kakav nije metod Allaha, pa je proučiš, Allahu si šukur učinio. Koja je to dova? Allahumme ma asbaha bi min ni'metin ev bi ahadim min halkike fa minke vahdeke la šarike lek feleke alhamd veleke šukr kad je proučiš Allahu se šukur učinio tabaraka wa ta'ala Allahu se zahvali Allahumma ma asbaha bi min ni'matin Allahu koju god blagodat ja imam ev bi ahadin min halki koja mi je došla ili sam je dobio od nekog od tvojih stvorenja fe minke vahdek to je samo od tebe jednog jedinog la šerike lek tebi niko nije ravan. Felekel hamd, tebi hvala pripada, veleke šukr i tebi zahvala pripada. I hvala i zahvala. Hvala jer si dostojan hvale, a zahvala jer si mi dao ove, ove blagodati. Zatim onaj koji hrani, wa huwa yut'imu wa la yut'am. On je taj koji hrani wa la yut'am, a ne biva hranjen. Kuranski ajet kaže وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Stvorio sam i džine i ljude, ni zbog čega drugog osim da mi ibadet čine. Ma uridu minhum mir rizq. Ja neću i ne tražim od njih obskrbu, Allah kaže. وما اريد ان jut'imun, niti tražim od njih da me hrane. Inna Allahe huvar razak. Allah je taj koji, koji hrani. Allahu ne treba ni hrana, ni piće, ni spavanje. To treba njegovim stvorenjima. A on uzvišeni je neovisan i on je uzvišeni, tabaraka wa ta'ala, savršan To su neka od značenja lafadul dželale, Allahovog tabaraka wa ta'ala imena Allah. I rekli smo da jedan dio islamskih uđenjaka stoji na stanovištu da je najveće Allahovo tabaraka wa ta'ala ime Allah. Da je to njegovo najveće ime. To jeste ime kojim kada bude pozvan da se odaziva. Zašto? Zato što to ime sadrži druga njegova imena, a druga imena ne sadrže to ime. Zatim, rekli smo to, ko će nam ponoviti? Drugi dokaz, zato što se ništa tim imenom nije nazvalo. Maliko da se nazvao imenom Allah, nikad niko, niti će ikada iko. Zatim, sljedeći dokaz, zato što u osnovi imena Allah, postoji značenje ili ima značenje svrhe našeg boravka na ovome svijetu. A to je onaj kojem se ibadet čini istinski. Onaj koji zaslužuje da mu se ibadet čini. To je Allah te baraka wa ta'ala. Dakle, to su značenja Allahovog te baraka wa ta'ala imena Allah. Da malo stanemo kod ovoga, šta znači kad kažemo bismillah? Šta znači? O ime Allaha znači. Ali šta to znači? O ime Allaha. Islamski učenjaci kažu ovdje nešto nije spomenuto. Ali se podrazumijeva. Kažeš u ime Allaha milostivog samilosnog. Ali šta u ime Allaha? Šta se dešava? Nemaš glagola ovdje, nije spomenuto šta se radi. Nego samo si rekao u ime Allaha. A šta u ime Allaha? Kao što bismo mi rekli u našem jeziku, nije dorečeno. Nije dorečeno. A to je upravo tako i ostavljeno. Da bi obuhvatalo sve što hoće da se kaže. Kada bi se reklo učim u ime Allaha to bi obuhvatalo samo učenje u ime Allah, jel tako? Kad bi se reklo klanjam u ime Allah, obuhvatalo bi samo klanjanje u ime Allah. I tako dalje. Doći im ovdje se kaže u ime Allaha šta? Sve dozvoljeno i ispravno, a ono drugo i nećemo. Jel razumite? Dakle, kad, ne, kad je nešto spomenuto, u Kur'anu to ima svoju mudrost. A vallahi i kad nešto nije spomenuto u Kur'anu, što je još veće čudo, ima svoju mudrost. Što je ovo spomenuto? Mudrost. A što ovo nije spomenuto? Mudrost. Sve na svome mjestu. Islamski učenjaci isto tako kažu. Nakon što smo vidjeli da ovo obuhvata sve ljudske radnje. Dakle, kad god nešto hoćeš da radiš, kažeš bismillah, a to se odnosi na tu radnju koju radiš. Bismillah idem, bismillah spavam, bismillah ustajem, bismillah jedem, bismillah ulazim u kuću, bismillah izlazim iz kuće, bismillah ulazim u džami, izlazim iz džami. Sve što radi s bismillom. Dakle, sve to obuhvata bismillah. Ali gdje to stoji? Jel na početku ili na kraju? Šta hoćemo da kažemo? Kad kažemo u ime Allaha, da li to znači u ime Allaha učim ili učim u ime Allaha? Ima li to razlike? Kažemo i te kako ima. Ako kažeš u ime Allaha učim ili radim bilo šta drugo, to znači samo u ime njegovo. U ime Allaha to radim. Znači ne u ime nekoga drugoga. Ovdje ističeš, ovdje se razumije iz ovoga ihlas. Dakle, iskrenost tvoga dijela. Da to što radiš, u ime Allaha radiš, a ne u ime nekoga drugog. Jer kad na početku kažeš, u ime Allaha radim. Znači, ne u ime nekoga drugoga. U našem običnom jeziku, kad dođeš čovjeku, kažeš, tebi sam došao. Šta to znači, tebi sam došao? Znači, nisam nekom drugome. Masu s tebi. A osnova bi redoslijeda bila govora, došao sam tebi. Jel' tako? A može biti nekom drugom. Ali kad kažeš, tebi sam došao, kao da si rekao nikom drugome samo tebi, maslu s tebi. E ovdje je to znači, razumi. Dakle, u ime Allaha učim, u ime Allaha radim, ne u ime nekoga drugog. To je jedno značenje. razumite? Razumite. Drugo značenje, kažu, dolazi na početku glagol. Znači, radim ili učim u ime Allaha kakvo to, to ima značenje. Kada, i to se spominje u tefsiru, i to uzmite kao jedno pravilo, a to je kada glagol, vi znate šta je glagol, označava radnju, stanje ili zbivanje neko, radnja, stanje ili nečije zbivanje, neč, zbivanje nečega. Kada počinje rečenica sa glagolom, onda ona ukazuje na teđdid, obnavljanje nečega. Drugim riječima kad kažeš uči mu ime Allaha, drugim riječima kao da si rekao uvijek kada učim, učim mu ime Allaha. Obnavlja se. Kad god učim, učim mu ime Allaha. Kad počinje, rečenica glagolom. Jer glagol ukazuje na radnje, da se nešto radi, čini, obnavlja, ponavlja i tako dalje. Doći im može biti i drugo značenje, ili treće u ovome slučaju. A to je da počinje imenicom. A to je moje počinjanje ili moje učenje jeste sa bismillom. Kakva je sad razlika? Moje počinjanje znači to je moje svojstvo. Jer kada rečenica počinje sa imenom, kad je imenska rečenica, ona ukazuje na svojstvo nečega. Moje svojstvo je da sam uvijek uz bismillu. Razumijeli ste ova tri značenja? ili ukazuje na stalno stradnje ponavljanja, ili ukazuje da ti je to postalo to je, tvoje stalno svojstvo, ili ukazuje na na ihlas, samo u ime Allaha to radim. A sve to ima svoju potporu u Allahovoj knjizi. Allah te baraka wa ta'ala kaže ikra bismi rabbik. Uči u ime gospodara tvoga. U ime gospodara svoga. Dakle, na prvo mjesto došlo uči, pa onda u ime gospodara svoga. Na drugom mjestu kaže Bismillahi međriha wa mursah u ime Allaha ona plovi i pristaji govori o Nuhovoj lađi lađi Nuha a.s. pa kaže Bismillahi u ime Allaha ne u ime nekoga drugoga međreha je njeno plovljenje, da je Allah sačuva da se ne potopi, u amursaha i njeno pristajanje na onu planinu koja se zove kako? Džudi, vastava ta'alel džudi. I stala je na planini koja se zove džudi. Dakle, i to je spomenuto kuranskim ajtima. Ovo je dobro da se shvati, dakle, kako bi kako bi se ova značenja kuranska razumjela. Jer zaista ovome ili značenjima ovoga nema kraja. Ovo je Allahov govor. I mi govorimo o jednom značenju ovoga. A ovome nema kraja. To je neiscrpna riznica, izvor, izvor kako znanja i saznanja, tako i, i mudrosti i Allahovoga i Allahovoga rahmeta i zato nam je naređeno da stalno razmišljamo o Kur'anu i njegovim porukama. Stalno da se razmišlja i uvijek ćeš nešto novo da saznaš iz Allahove tabaraka wa ta'ala knjige. To je u pogledu bismille. Ar-Rahman rahim U ime Allaha milostivog samilosnog. To su dva Allahova tebareke ve ta'ala imena. Er-Rahman i Er-Rahim. Er-Rahman znači milostivi. A Er-Rahim znači samilosni. Tako prevodimo mi. Er-Rahman ima jače značenje ili šire značenje nego ime Er-Rahim. Rahman znači onaj koji svoju milost svakome daj, milostivi. Daje svoju milost i onome koga voli i onog koga ne voli. I onome komu je pokoran i onome komu je nepokoran. I onome koga vjeruje i onome koji ga ne vjeruje daje svoju milost. Nismo vidjeli nigdje da kiša pada samo muslimanima. Nema to. Nego daje Allah u izobilju svakom. Er-Rahman. Ali Er-Rahim wa kane bil mu'minina rahima. A on je mu'minima, vjernicima, samilostan. Samilostan upućuje ih pravim putem. Na dunjaluku, a daje im džennet na ahiretu. Isto tako, razlika između ova dva imena, Rahman i Rahim, niko se nije nazvao ovim imenom Rahman, osim jedan čovjek. A koji je to bio? Musejlema el-Kedzab jeste li čuli za njih? Lažni poslanik koji se pojavio među ljudima pred kraj života Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem i sebi pripisao poslanstvo. Ili kada je sebe nazvao ovim imenom Rahman, zvao se Rahmanul Jemame, milostivi Jemame, toga mjesta gdje je stanovao. Allah mu je dao da dobije ime, po kojem ga ljudi poznaju, a to je El Kezab, veliki lažac. Kada se nazvao Allahovim imenom, Allah je dao da bude nazvan Museileme El Kezab, da potom je nadimku bude poznat potom je da je veliki lažac. Nije Kezib, ne samo lažac, nego Kezab, onaj koji je prevršio svaku mjeru i granicu u lažima. Dođim što se tiče imena rahim samilosni Allah te baraka ve ta'ala naziva svoga poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem ovim imenom ali razlika između Allaha te baraka ve ta'ala kao stvoritelja i njegovoga stvorenja makar se radilo i o Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem Lekad džaekum rasulum min enfusikum. Došao vam je poslanik jedan između vas. Azizun alejhi ma anittum. Teško mu je zbog nedaća na koje vi nailazite. Harisun alejkum. I on želi, puno mu je stalo da da budete na pravom putu. Bil mu'minin u pogledu mu'mina reufun je blag rahimun milostiv. Dakle, ovdje se spominje rahim u pogledu milostivi, onaj koji je milo, samilostan u pogledu Resula Salaselem i vjernika. Kaže, bil mu'minin u pogledu vjernika, raufun je blag i, i rahim, samilostan. Što znači, nije u pogledu, nije u pogledu drugih. Dakle, Rahman znači i obuhvata sve vrste Allahove tebareke ve ta'ala milosti. Dočim Rahim, to je Allahova tebareke ve ta'ala milost u pogledu mu'mina. Pogledajmo ovdje kako je Allah tebareke ve ta'ala to spomenuo. Kad kaže i govori o svom uzvišenju. Kaže, sum mestava alal arš. Zatim se uzvisio nad nad aršom. A arš, šta je arš? To je prijestvo Allaha te baraka wa ta'ala iznad sedam nebesa. I ništa nije kao on uzvišeni. Er Rahman zatim kaže milostivi. Ovdje spominje ovo svoje ime Er Rahman. Što? Da bi obuhvatilo sve ljude. Dakle, Allahova milost sve obuhvata. I zato Allah kaže Wallahu jed'u ila daris selam. Allah poziva u kuću spasa. Koga poziva? Sve poziva. Nije rečeno koga objekat. Poziva sve. Ali koga će upustiti? Jahdi men ješao ila sratim se. Upućuje koga hoće na pravi put. A to koga hoće, nije kao ljudsko ko, koga ja hoću ili ova ili onaj. Nego, to je Allahovo sa znanjem, sa mudrošću na mjestu koga Allah odabere, ko je za upute, Allah će ga uput. Ko traži, ne onaj ko se okreće, ne onaj ko ne traži jer Allahovo ovo je skupo je vrijedno ne može se mjeriti njegova vrijednost sa bilo čim na ome, na ome svijetu zatim kaže er rahmanu ala arši steva milostivi nad aršom se uzvisio dakle da bi ta, to Allahu te baraka ime obuhvata svaku vrstu milosti da bi obuhvatilo sve ljude. Ali posebna milost pripada pripada samo iskrenim muminima Allah tabaraka wa ta'ala koji Allah tabaraka wa ta'ala upućuje pravim putem. Dakle, u Allahovom tabaraka wa ta'ala imenu Allah i u njegovom imenu kojem? Er-Rahman niko nije sudjelovao ni učestvovao. To što kažu za Museileme El-Kezaba dobio je svoju nagradu ili kazne na Dunjaluku, a na Ahiretu što ga čeka, to je puno žešće i gore, i gore za njega. Dakle, ne može se, ne može se niko tim imenom nazvati. Drugim imenima može i postoji razlika između, između Allahovi te baraka wa ta'ala imena, imena njegovih stvorenja. Na primjer, kaže se u kuranskim ajitima i možemo spomenuti samo neka. Na primjer, inna khalaqnal insana, Allah kaže. Mi smo stvorili čovjeka. Min nutfatin amshajin Od jednog malog dijelića sjemena koji je izmiješan ne bi pa ga iskušavamo fa dja'alna u semijan basira pa smo ga učinili semijan da čuje basira da vidi od Allahovi imena jeste semija i Basir onaj koji vidi, onaj koji čuje. Ali gdje je naš ljudski sluh i vid u pogledu Allahovog te baraka wa ta'ala. Jedan zvuk da čuje, ne sprečava ga da čuje milijone drugih zvukova. Rekli smo kad smo govorili o vrijednostima Fatija, inša Allah, bit još prilike da govorimo o tome, kad čovjek u namazu kaže Elhamdulillahi Rabbil Alemin Allah mu odgovara i kaže Hamideni Abdi hvali me moj rob i s Allahom govoriš to je prilika jedna i svako ko uči u namazu koliko je miliona oni koji klanjaju Allah im odgovara svima hvali me moj rob tako dalje po onome hadisu koji smo prije spomenuli Dakle, ne spriječava ga kad čuje jednog da čuje milione drugi, kad govori jednom da govori milionima drugih, za njega nema nevidljivog i nepoznatog. Ono što mi još nismo ni otkrili i ne znamo, kod Allaha je alimul gajbi wa šahade, onaj koji zna gajb za nas nevidljivo i šahade ono što se vidi, njemu je to svejedno. Za Allaha nema gajba u pogledu nas je gaib. Nevidljivo, nepoznato. Za Allaha to nema. Njemu je sve vidljivo, njemu je sve poznato. I zato se mumin stidi Allaha tebareke ve ta'ala. Stidi Allaha tebareke ve ta'ala da radi grijehe. Da mu bude nepokoran. Jer kako ćeš biti nepokoran onome koji te gleda, koji te čuje, onome koji sve o tebi zna i onome koji te stvorio i kome ćeš se na kraju ti vrati kako ćeš mu biti nepokoran? Je li moguće? Teoretski nije. Ali praktično ljudi, ljudi su ljudi. Dakle, prevari ih nekada šeitan i zato ne kažemo da su bezgriješni, ali se vraćaju. To obe čini Allahu te barake wa ta'ala. Bismillah. Da li se uči u namazu ili se ne uči? i kakav je stav islamskih učenjaka u pogledu u pogledu toga. Imam Šafija je stava da se uči bismila i to na glas. Dakle, imama ćete čut nekada da, da počinje Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahi Rabbil Alamin Toga stava je imami Šafija Suprotno tome je imam i malik, koji kaže ne uči se bismillah ni naglasni u sebi. A između ova dva mišljenja i stava, jeste stav imama Ebu Hanife i imama Ahmed ibn Hanbel, koji kažu uči se bismillah, ali se uči, ali se uči u sebi. I ovaj stav je najjači, a Allah tabaraka wa ta'ala najbolje, najbolje zna. Zato što se tačno i pouzdano zna da su prva četvorica halifa učili bismillu u sebi u namazu a oni su bili najučeniji u pogledu sunneta Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam i to je dokaz I mi vidimo ovdje kad govorimo o učenjacima i o fikskim školama, govorimo i o dokazima. To je dokaz ovoga najjačeg mišljenja po kome i mi radimo. Dakle, uči se bismila, ali se uči u sebi, ne uči se glasno. Znači, imam i Malik je zasnovao svoj stav, to jeste da se ne uči fatiha ni na glas, ni u sebi, po hadisu kojeg bilježi imam i muslim gdje se kaže od Aisha radijallahu anha da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem počinjao namaz sa tekbirom i učenjem elhamdulillahi rabbil alamin. Dakle, ne spominje se Bismillah u ome. U drugome hadisu kojeg bilježi i Buharija i Muslim se kaže Sallaytu halfen nebije sallallahu sallam wa Ebi Bekrim wa Umar wa Uthman fe kanu jeftetihune bilhamdulillahi rabbil alamin gdje kaže Enes ibn Mali klanjao sam za Allahovim poslanikom sallallahu sallam je Bubekrom i Omarom i Osmanom i počinjali su Elhamdulillah Rabbil alamin učić. Dakle nisu učili uopšte bismillu. Istoga imam i Malik zaključuje nema nikako bismille. Ali to ne znači da nema. To ne ukazuje na na to da nema bismille, da se ona ne uči da se ona ne uči u sebi. Isto tako u muslimovoj zbici se spominje hadis da nisu učili bismillahirrahmanirrahim na početku učenja. To ne znači da nisu učili u sebi. Dakle, stav imami Malika je u skladu ili može se može se uskladiti sa e, stavom imama Ebu Hanife i imama Ahmeda ibn Hanbala rahimahumullahu ta'ala da im se Allah svima smiluje. Doći im što se tiče imama Šafije koji stoji na stanovištu da se uči bismillah na glas. Kakvi su njegovi dokazi? Ovo spominjem, između ostalo da se zna ovaj propis, i drugo, da vidimo da ovi islamski učenjaci, da ove fikske pravne škole, da to nije tek tako ja naučio tako raditi gotovo. Nego svaki ima svoj dokaz, svaki ima svoju potvrdu. Dakle, on zastupa stav da se uči bismillah po tome što je Ebu Hureyre radijallahu anhu jednom klanjao pred ashabima i proučio Bismillahirrahmanirrahim na glas. I kaže, ja vam klanjam onako kako je klanjao Allaho poslanik sallallahu alaihi sallam. Dakle, proučio Bismillu, proučio Bismillu na glas. Zatim, u sahiju Buhari se spominje hadis da bi Allaho poslanik sallallahu alaihi sallam kada bi učio proučio bi Bismillahirrahmanirrahim. Da bi učio Bismillu, sa medom bi učio. Bismillahirrahmanirrahim. Dakle, učio bi, učio bi sa medom. I da je Allahu poslanik, sallallahu alaihi sellem presjecao svoj govor, dakle, stajao bi na kraju svakoga ajeta. Pa kaže, se od Ummi Seleme radijallahu anha, u musledu imami Ahmeda i Ebu Davudu i kod Ibnu Huzeime, da je učio Allahu poslanik ali sad sam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Jeumiddin Dakle, stajao bi kod svakoga ajda. To ukazuje na činjenicu da je učio da je učio Bismillah na početku. U svakom slučaju ovi rivajiti koje smo spomenuli ukazuju na činjenicu da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio učio bismillu na glas, što znači da je praksa ashaba bila prve četvorice halifa da se uči u sebi, da se uči bismillah u sebi, tako su oni praktikovali, a po ovim rivajitima koje smo spomenuli, ne bi bilo smetnije da se ponekada prouči i bismillah na glas, po ovome što je spomenuto i to je moguće dakle na taj način da se spoje ovi rivajet i ove predaje koje su spomenute od ashaba Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem inshallah biće će ome još govora molim Allah te barekatu taala da nas pouči svoje vjeri da nas ojača u imanu i u njegovoj pokornosti subhanakallahumma bihamdika ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik